يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك kada nam zadesi kakvo iskušenje ili kada nam bude uskraćen određeni hajr, kada nam pokornost postane teška, ne znamo s koje strane smo udareni, ne znamo s koje strane smo iskušani, ne znamo zbog kog grijeha smo kažnjeni. Kajfa ta'ufu ja fata tauhidi hal Nismo u stanju da ustajemo na noćni namaz Nismo u stanju da dođemo i obavimo namaz u džematu Nismo u stanju da učimo Allahu muđele u ala knjigu Nismo u stanju, nismo u stanju i tako dalje i tako dalje Kajfa ta'fu ja fata tauhidi hal Hayya al Razmisli sada u ovom momentu kojim bi dijelom molio Allaha dželle wa ala kojim bi dijelom učinio tawassul Allahu subhanahu wa ta'ala da te spasi iz situacije u kojoj se u kojoj se nalaziš imaš li zaloga kod Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala بسد الدنيا وبئس المعتراك Kaže jedan od salafu saliha, rahimahullahu ta'ala, 20 godina sam se mučio sa ustajanjem na noćni namaz, a zatim sam 20 godina uživao u njemu. Dragi brate, moraš posjedovati zalo kod uzvišenog subhanahu wa ta'ala, kako bi ti Allah dželle izašao u susret, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala uslišao tvoje dove, kako bi ti se Allah dželle vala odazvao onda kada zapadneš u poteškoću i kada zapadneš, kada zapadneš u belaj.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 Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, mi se i dalje družimo sa ovim osnovama u okrilju ovog ciklusa pod nazivom Put ka oprostu ka milostivom gospodaru. I dalje govorimo o odgoju duše, govorimo o osnovama o kojima mu'min vjernik treba voditi računa na svom putovanju ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorimo o duši o kojoj čovjek i tekako draga braćo treba povesti računa jer se uzvišeni Đelevo Ala kune njome i kaže Kad aflaha men zekaha, wa kad khaba men dasaha. Uspio je onaj koje očisti, a propao je onaj koje uprla. To jest uprla je grijesima nepokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Večerašnja osnova, draga braćo, sedma po redu, nosi naziv gdje je tvoj zalog kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje je tvoj zalog kod Allaha Jalla wa ala. Znajte, draga braćo, da sve što nas zadeci na ovom dunjaluku od musibeta i od iskušenja, da su sebe toga ruke naše, to jest naša djela. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, fa in tawallu fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa in kathiran min an-nasi lafasiqun. Ako se oni okrenu, onda znaj da ih Allah želi zbog nekih grijehova njihovi kazniti. A mnogi ljudi su zaista nepo neposlušniji, a mnogi ljudi su zaista, su zaista fasici. Dragi brate, putuješ ka Allahu subhanahu wa ta'ala na ovom dunjalukom, putuješ ka njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala i odjednom na tom putu bivaš iznenađen kako ti pokornost postaje teška. U određenim momentima, određenim vremenima vidiš kako ti je pokornost teška. Na primjer, nisi u stanju da ustaneš na noćni namaz, da klanjaš noćni namaz, nisi u stanju da obaviš namaz u džematu i tako dalje i možda se pitaš Šta je razlog toga? Kaže Sufjane Teuri Rahimeullahu ta'ala Ogovorio sam jednog čovjeka Pa mi je mjesec dana uskraćen noćni namaz Pa mi je mjesec dana uskraćen noćni, noćni namaz Subhanallah, pogledajte, zbog jednog grijeha koji je učinio, a to je u ovom slučaju ugovaranje, Sufjana Thevri Rahimullahu Ta'ala kaže da mu je uskraćen noćni namaz mjesec, mjesec dana. Sigurno, nakon ovih riječi Sufjana Thevri Rahimullahu Ta'ala, da smo, draga braćo, našli odgovor na prethodno pitanje, a to je zašto su nam dosta često u određenim vremenima i momentima pokornosti postale teške, pa nismo u stanju, pa nismo u stanju da isprovedemo u praksu. Nismo u stanju da ustajemo na noćni namaz. Nismo u stanju da dođemo i obavimo namaz u džematu. Nismo u stanju da učimo Allahu muđele u ala knjigu. Nismo u stanju, nismo u stanju i tako dalje i tako dalje. Dakle, sebe toga, draga braćo, jesu naši grijesi. Naši grijesu si ti koji su nas okovali i nisu nam dozvolili, dopustili da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, draga braćo, ako Sufjane Theuri imam ovoga ummeta, ako kaže da mu je uskraćen noćni namaz, I to mjesec dana, zbog grijeha kojeg je učinio, zbog ovaranja. Pogledajte, on je, draga braćo, znao zbog kojeg musibeta, zbog kojeg grijeha mu je bio uskraćen ovaj hajr. Dragi brate, mi danas ne znamo, ja i ti danas, kada nam zadesi kakvo iskušenje, ili kada nam bude uskraćen određeni hajr, kada nam pokornost postane teška, ne znamo s koje strane smo udareni, ne znamo s koje strane smo iskušani, ne znamo zbog kog grijeha smo kažnjeni. Da li zbog ogovaranja, da li li zbog laži, da li zbog gledanja u haram, da li zbog kamate, da li zbog neobavljanja namaza u džematu, da li zbog ovoga ili onoga i tako dalje i tako dalje. Ne znamo, dakle, draga braćo, zbog koje je grijeha. Zato što su nam nažalost grijesi postali, postali ogromni za razliku od Selefu Saliha koji su znali zbog čega ih je Musibe zadesio zato što su dobro znali svoje, dobro znali svoje grijehe. Kaže drugi od Selefu Saliha rahimeullahu ta'ala uradio sam grije tako da evo četiri godine idem unazad. Četiri godine subhanala unazad zbog grijeha. Četiri godine ide unazad, pada zbog grijeha kojeg je, zbog grijeha kojeg je učinio. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, obraćajući se najčastnijoj generaciji, ashabima radijallahu anhu, pa kaže žele vala, Inna alladhina tawallau minkum yawma altaqa al-jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu. One od vas koji su uzmakli na dan kada su se dvije skupine sukobile, cilac dakle na bitku na Uhudu. Doista je, kaže Žele Vala, doista je šeitan naveo da posrnu zbog nečega od onoga što su prije zaradili. Subhanallah. Doista je šeitan naveo da posrnu zbog čega, draga braćo? Zbog nečeg od onoga što su prije, što su prije zaradili, što su dakle nešto uradili od loših dijela. A Allah im je već oprostio jer Allah prašta i blag je Jer Allah prašta i blage. Pogledajte, Jalla Vala se obraća, draga braćo, najboljoj generaciji ashabima radijallahu anum. I pojašnjava im da je sebe razlog njihovog uzmicanja na dan kada su se zakobile dvije skupine, to što su neki od njih uradili nešto od nešto od grija. Zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji bileži imam Ahmed Tirmidhi i drugi, a koji je Hasanun Sahih, احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك شوفي الله الله تتبع شوفتي شوفي الله ناتشش قبرتوبهم U drugom rivajetu, ta'arraf ila Allahi fir raha, ja'rifke fir šidde. Znaj za Allahom u blagostanju, Allah će znati za tebe kada si u poteškoći. To je, dakle, draga braćo, cilj i šahid svjedok iz ovog hadisa. Ovaj drugi dio. To je zalog kod uzvišenog Allaha, Jalla wa ala. Znaj za Allaha u blagostanju, da bi Allah, Jalla wa ala, znao za tebe kada si u poteškoći. Dakle, moraš prethodno posjedovati zalog dobrih dijela kako bi ti koristila u tvojoj budućnosti onda kada zapadneš u poteškoću, onda kada zapadneš kada zapadneš u iskušenje. Kaže žele wa ala, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ a one koji su na pravom putu, on će im uputu povećati i dati im njihovu bogobojaznost i dati im njihovu njihovu bogobojaznost. Dakle, kad god povećaju uputu, Allah džele vala im podari takvaluk, podari im bogobojaznost. I kad god povećaju takvaluk, bogobojaznost, Allah džele vala im poveća, im poveća uputu. Ophođenje sa plemenitim gospodarem, draga braćo, je velika stvar, ogromna stvar. Kad god je tvoj zalog kod njega veliki, njegov dar je još veći, još potpuniji i još, još plemenitiji. Pogledajte, draga braćo, primjer trojice ljudi kojima je stijena zatvorila izlaz, izlaz iz pećine. Sigurno svima vama je najvjerovatnije dobro poznat ovaj hadis, ali ja ću vas inša Allahu ta'ala još jednom posjetiti na, posjetiti na njega. Naime, bileže Buharija i Muslim, hadis je mutefukun alejhi, od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhu da je rekao, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi wa kada je ispričao sljedeće, zaputila se trojica ljudi od prijašnjih naroda na dalek put, te ih zateče noć pored jedne pećine, u koju uđoše da bi u njoj prenoćili. Međutim, jedna stijena odroni se i potpuno zatvori ulaz u pećinu. Oni tada jedan drugom rekoše, jedini način da se spasimo iz ove situacije je da zamolimo Allaha da ukloni ovu stijenu time što ćemo spomenuti naša dobra djela koja smo učinili. Dakle, da urade teosul, zagovorništvo ili pak zauzimanje, time što će zamoliti Allaha subhanahu wa ta'ala putem svojih dobrih djela. Kaže dalje, jedan od njih tada reče, Allahu dragi, ja sam imao stare i iznemogle roditele i nikada nisam prije njih nahranio niti napojio svoju djecu, niti svoju porodicu i sluge. Jednog dana tražio sam bolju pašu svome stadu pa im nisam došao na vrijeme te sam ih nakon što sam im namuzao mlijeka i donio našao da spavaju. Nezgodno mi je bilo da ih probudim ali i da prije njih nahranim i napojim svoju porodicu i svoje robove. Pa sam čekao sa sudom u svojoj ruci i gledao kada će se sami probuditi. I tako stajao sve do zore, a djeca su oko mojih nogu plakala od gladi. Zatim su se probudili i popili svoj dio mlijeka. Dragi Allahu, ako sam ja to učinio isključivo radi tebe, a ne radi nečeg drugog, onda nam odmakni ovu stijenu sa vrata ove pećine u kojoj smo, u kojoj smo mi. Stijena se malo izmakla, ali ne toliko da bi mogli izaći pored nje. Zatim ustade drugi čovjek i reče, Allahu dragi, ja sam imao jednu rodicu koju vole više od cijeloga svijeta, koju vole, kako se kaže u drugoj predaji, tako jako kako to ljudi samo vole žene. Pa sam je poželio imati, ali ona mi to ne dopusti. Jedne godine zavladala je jaka glad, te mi ona dođe i zatraži pomoć, i ja joj dadao 120 zlatnika ali pod uslovom da mi se dopusti. Ona na to pristade i kada joj sam joj se približio, ona zaplaka i reče, boj se Allaha i ne raskidaj prsten moje nevinosti bespravno. Na to sam se ja odmakao od nje, iako mi je bila najdraža na svijetu i ostavio je zlato koje sam je bio dao. Allahu dragi, ako sam ja to uradio, isključivo radi tebe, spasi nas ove naše nedaće u kojoj se nalazimo. Stijena se ponovo pomjerila, ali ne toliko da bi mogli izaći. Zatim ustade treći čovjek od njih i reče, Allahu dragi, ja sam držao najamnike i svima sam odmah zasluženu nagradu plaćao. Osim jednom čovjeku koji je otišao s posla prije nego li je uzeo svoju plaću. Ja sam tu njegovu plaću pošteno uložio tako da se njegov imetak namnožio. Nakon izvjesnog vremena mi je došao i zatražio svoju plaću koja mu je ostala kod mene. Ja sam mu na to odgovorio. Sve što ispred sebe vidiš od ovog blaga, deva, stoke, ovaca i robova, sve je tvoje. On mi tada reče, o Allahov robe, ne izigravaj se sa mnom, ne izigravam se s tobom, rekoh mu ja. Na što je on uzeo sav taj imetak, potjero ga, a da meni nije ništa ostavio od njega. Allahu dragi, ako sam ja to isključivo uradio u tvoje ime, spasi nas ove naše nevole u koje se nalazimo. Pa završava poslanik sallallahu alaihi wasallam i kaže, stijena se tada potpuno pomjeri, te oni iziđoše iz pećine i odoše i odoše dale. Pogledajte, draga braćo, kako ih je uzvišeni, subhanahu wa ta'ala, onda kada su bili iskreni u svojim dijelima, uputio ka tevasulu. Allah je nadahnuo da se zauzmu kod njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala svojim dobrim dijelima koja su ranije, koja su ranije učinili. Cilj je, draga braćo, da kažemo, oni su imali zalog kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Imali su zalog. Imali su dobra djela. Imaš li ti taj zalog, dragi brate? Imaš li ti taj zalog kao što su ova trojica ljudi imala zalog od Allaha subhanahu wa ta'ala? I ako se nađeš u takvoj situaciji, zamisli da se ja i ti nađemo u takvoj situaciji, čime bi dovili Allahu subhanahu wa ta'ala? Razmisli dragi brate, da li kada bi se našao u takvoj situaciji, razmisli sada u ovom momentu kojim bi dijelom molio Allaha Jalla wa Ala, kojim bi dijelom učinio te vasul Allahu Subhanahu wa Ta'ala da te spasi iz situacije u kojoj se, u kojoj se nalaziš. Imaš li zaloga kod Allaha Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala? Kaže Jalla wa Ala, وهو وليهم بما كانوا يعملون govoreći o svojim robovima o svojim pokornim robovima on je njihov wali on je njihov zaštitnik zbog čega zbog onoga što su učinili dakle Allah dželle ve ala je postao njihov wali njihov zaštitnik kada onda kada su oni činili dobra kada su činili dobra djela stoga draga braćo u vilajet ili pak Allahova zaštita i ljubav zahtjeva od nas djelo. Stoga, kada kreneš da se obratiš svome gospodaru, skidaš sa svoga zaloga kako bi ti gospodar opet nakon toga još više podario i povećao tvoj, povećao tvoj zalog. Nema sumnje da početak od nas zahtjeva trud i napor, ali zato Ulema kaže, kome početak bude vatren, kraj mu bude blistav. To jest kome prvi koraci budu jaki, čvrsti i ispravni, kraj mu inša Allahu tala biva blistav. Kažemo, draga braćo, ovdje da koraci budu jaki, čvrsti i ispravni, ne da budu hamasli. Jer dosta često prve korake proprati hamas, nije to ovdje što mi ciljamo, već ciljamo da prvi koraki budu jaki. Da budu čvrsti, ali da budu ispravni, a ne da budu samo, da ne, da ne budu samo, samo hamasli. Kaže jedan od salafu saliha, rahimeullahu ta'ala, 20 godina sam se mučio sa ustajanjem na noćni namaz, a zatim sam 20 godina uživao u njemu. Zatim sam 20 godina uživao u njemu. Drugi pa kaže, čuvao sam svoje srce 20 godina, pa me je ono nakon toga čuvalo 20, 20 godina. Dakle, dragi brate, moraš posjedovati zalo kod uzvišenog subhanahu wa ta'ala, kako bi ti Allah dželevala izašao u susret, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala uslišao tvoje dove, kako bi ti se Allah dželevala odazvao, onda kada zapadneš u poteškoću i kada zapadneš, kada zapadneš u belaj. Kaže ih Muhammed Muhammed Hussein Jakub, jedne prilike dok sam bio u jednoj zapadnoj državi, vidio sam u jednom mežđidu mladića čije je lice bilo ispunjeno nurom imana. Začudio sam se kada sam u takvoj sredini na zapadu vidio lice koje te podsjeća na Allaha subhanahu wa ta'ala. To jest vidiš čovjeka, on ti je podsjeća na zikr, na spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa sam ga upitao, ko si ti i šta radiš ovdje? On mi reče, evo ima mjesec dana kako boravim u mežđidu bez da izlazim iz njega. Nisam uopšte izašao iz mežđida. Zašto? Upitao sam ga, a on mi reče, kada sam došao u ovaj grad, U ovu državu bio sam zapanjen. U svojoj državi sam bio pod nadzorom, a kada sam ovdje došao bio sam slobodan, niko me nije pitao gdje idem ili odakle dolazim, šta radim i tako dalje. Tako da je život postao otvoren, alkohol, zinaluk, krađa i sve ostalo. Nakon toga sam se teško razbolio. Kašljao sam tako jako da bih padao s kreveta, a bio sam sam u sobi. Jednom sam se jako zakašljao i pao. Pokušao sam da ustanem, ali nisam bio u stanju. Rekao sam, ja rab, ja rab, ja rab. I zatim zaplakao. Kada sam se nakon toga malo pribrao, ponovo sam rekao, ja Arab. Ali tada sam pomislio, tada mi kroz glavu prođe, s kojim licem da se obratim svome gospodaru. Ne klanjam, ne postim, ne znam za svoga gospodara, kako da ga dozivam. Kada mi je ta misao pala na um, izašao sam iz svoje kuće trčeći. Tražio sam mežđin i našao ovaj mežđin. I eto, tu sam još uvijek, nisam izašao, nisam još uvijek izašao iz njega. Kaže šeh nakon ove priče, ono što mi se svidjelo iz ovog događaja jesu riječi ovog mladića da je govorio ja rab, ja rab, ali čime da dovi svome gospodaru. Šta je to uradio kako bi se obratio svome gospodaru? Allahu subhanahu wa ta'ala. To je dakle, draga braćo, upravo značenje riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame kada kaže hadis koji je prethodio znaj za Allaha u blagostanju, Allah će znati za tebe kada si, kada si u poteškoći. To je upravo i značenje rečenice, kaže šeheh Muhammed Sun Jakub, koji vam uvijek ponavljam kada kažem nemoj da ga prodaš para te proda. Nemoj da ga prodaš para te, para te on proda. To je isto i značenje hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kada govori o trojici ljudi. Pa kaže sallallahu alaihi wasallam, kaže prije svega sahabi da su trojica ljudi došla do halke Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Poslanik je bio u mežđidu, a sahabi oko njega, oni su došli do halke. Prvi čovjek je vidio praznog mjesta u halci, te je sjeo u prazno mjesto. Drugi čovjek se postidio, pa je sjeo iza. A treći čovjek je nastavio svoj put. Kada je završio, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam im reče Želite li da vas obavijestim o trojici ljudi? Što se tiče prvo, on je potražio utočište kod Allaha, pa mu je Allah želeo ala pružio utočište. Što se tiče drugog, on se postidio pa se Allah postidio njega. A što se tiče trećeg, on se okrenuo pa se i Allah subhanahu wa ta'ala okrenuo okrenuo od njega. Dakle, ako kreneš Allahom, Allah će ti izaći u susret. Ako na taj način ostvariš zalog kod Allaha dželjavala, Allah će ti izaći u susret. Ali ako okreneš glavu, ako okreneš leđa, i Allah subhanahu wa ta'ala se okreće se okreće od tebe. To je isto tako, draga braćo, značenje riječi uzvišeno kada kaže Nesullaha fenesjehum. Zaboravili su na Allaha, pa je i on, pa je Allah subhanahu wa ta'ala zaboravio na njih. Šta si ti uradio i koliki je tvoj zalog da bi tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala? Želiš da Allah žele ala bude tebi onako kako ti hoćeš, a ti nisi prema njemu onako kako on traži od tebe. Onako kako on želi da ti budeš. Kaže Ibn Qajim rahimu Allahu ta'ala, bude budi Allahu onako kako On traži od tebe, bit će tebi više nego što ti želiš od njega. Ali je uslov da budeš Allahu dželle ala onako kako on traži od tebe. Pa će nakon toga Allah dželle ala biti tebi, davati tebi i ophoditi se prema tebi više nego što ti želiš od njega. Zato vodi računa o svom zalogu kod Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Od imama Šabija rahimehullahu ta'ala se prenosi da je rekao: Neki ljudi od muhađira su krenuli u dobrovoljnu borbu, u džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, te je jednom od njih magarac krepao. Ostali muhađiri su mu predložili da krene sa njima, ali je on odbio da su oni nastavili svoj put. Ovaj čovjek je uzeo abdes, klanjao, a zatim podigao svoje ruke i rekao Gospodaru moj, ja sam izašao iz define, jedno dakle mjesto između Mekke i Basre. Ja sam izašao iz define želeći džihad i tvoje zadovoljstvo. Svjedočim da ti oživljavaš mrtve i one koji su u svojim grobovima. Pa gospodaru moj, oživi meni mog magarca. Zatim je prišao svom magarcu i udario ga, te je magarac ustao, a on ga je zauzdao i krenuo sve dok nije stigao povorku. Sve dok nije stigao povorku. Pogledaj, dragi brate, šta je rekao ovaj čovjek? Izašao sam želeći džiha i tvoje zadovoljstvo. Da, to je taj zalog, draga braćo, kojeg je ovaj čovjek imao. I zato je uzvišen, subhanahu wa ta'ala, uslišao njegovu dovu. To je značenje te osula, draga braćo. To je značenje tevesula kojeg smo malo prije spomenili, to je zauzimanje dobrim, dobrim dijelima. Jer je ovaj čovjek spomenuo svoje dobro dijelo, spomenuo svoj zalog koji je imao kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je Allah žele wa'ala, pa je Allah žele wa'ala uslišao njegovu, njegovu dovu. Kaže žele wa'ala, govoreći svojim robovima, Rabbena innana sami'na munadije yunadi lil imani, an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbena gfillana zunubena. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika kako poziva vjeri, da vjerujete u gospodara vašega, pa smo povjerovali, pa oprosti nam naše grije grijehe gospodaru naš. Pogledajte i ovdje te vesul za uzimanje dobrim dijelima, za uzimanjem zalogom, za uzimanje zalogom kojeg čovjek ima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, mu'mini vjernici se zauzimaju svojim imanom, a to je najveće dobro dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zauzimaju se, čine te vesul svojim imanom, da im Allah subhanahu wa ta'ala oprosti, oprosti njihove, njihove grijehe. Pogledajte također slučaj Bera ibn Malika, radijallahu anhu, koji se zajedno sa muslimanskom muslimanskom vojskom sukobio sa mušnicima, te su i mušnici nanijeli veliku štetu. Pa rekoše prisutni ljudi muslimani obera. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da kada ti zakuneš Allaha, Allah ti ispuni ono što tražiš. Dakle, kada zakuneš Allaha, u smislu tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala, odlučno i čvrsto moliš od Allaha da Allah žele uradi određenu stvar da usliša određenu dobu i tako dalje i tako dalje. Kažu, pa zakuni se tvojim gospodarem, zakuni tvoga gospodara da nam podari pobjedu. Bera ibn Malik tada reče, kunem te o gospodaru da nam podariš pobjedu, a mene priključiš tvome poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Muslimani su, draga braćo, izvojevali pobjedu, a Bera ibn Malik je preselio kao, kao šehid. Subhanallah, zaklinje svoga gospodara za pobjedu muslimana i njegov šehadet, pa mu Allah, žele wa ala, istog momenta uslišava njegovu, uslišava njegovu dovu. Da, draga braćo, zato što je imao zalog kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kethir ibn Muhammed, govoreći o poznatom vajzu, Omeru ibn Zerru kaže, čuo sam ga kako dovi i kaže, gospodaru moj, mi smo ti se pokorili u najdražoj stvari tebi, vjerovanju i priznavanju tebe. I nismo ti nepokorni u najmržoj stvari tebi, kufru i negiranju, poricanju tebe uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Pa oprosti nam gospodaru naš ono što je između, ono što je između toga. To jest povjerovali smo, iman, mu'mini smo vjernici, ne činimo širk, ne činimo kufr, oprosti nam ono što je između, između toga. A ono što je između toga jesu, jesu grijesi. Pa kaže dalje, doveći, ti kažeš, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'ath Allahu me jemut. Oni se zaklinju Allahom najtežom zakletvom, Allah neće oživjeti onoga ko umre. A mi se tobom zaklinjemo najtežom zakletvom, da ćeš ti oživjeti one koji umru. Ti nećeš zajedno okupiti vlasnike ovih dvaju, ovih dvaju zakletvi. Dakle i ovdje draga braćo, pogledajte kako se ovaj čovjek zauzima svojim zalogom, a to je što je uradio najveće dobro djelo, a to je iman u njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala i što se kloni najgore dijela, a to je kufr i širk, činjenje kufra i širka Allahu subhanahu wa ta'ala, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, sačuva od nje. Dakle, dragi brate, gdje je tvoj zalog od uzvišenog subhanahu wa ta'ala? Gdje je tvoj zalog od Allaha jalla wa ala kako bi, kako bi tražio? Imaš li zalog poput zaloga ovih ljudi? Da li i ti kada bi se našao u poziciji trojice ljudi koji su bili u pećini, a koje smo malo prije spomenuli, da li bi i ti imao dobar zalog kod Allaha subhanahu wa ta'ala ta'ala, pa da se pomoliš i uputiš dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, ili bi pak zajedno sa mnom strahovao da se možda ne spusti još jedna stijena pa da još više začepi ulaz iz takve pećine, iz takve, iz takve situacije. Dragi brate, na kraju, želiš li da te uputim na dijelo koje će povećati tvoj zalog dobrih dijela? To je, dragi brate, Kur'an. Kur'an je izvor kojem nema kraja. On je najbolji zikr i najbolja pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato se drži Kur'ana, drži se Kur'ana kako bi ti Allah subhanahu wa ta'ala olakšao dobra, olakšao dobra dijela. Drži se Kur'ana kako bi ti Allah željavo ala olakšao dobra, dobra djela. Draga braćo, musibet je, draga braćo, musibet je da imamo ljudi koji ogromno vrijeme provode na internetu, a još uvijek ne znaju čitati Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. To je musibet, draga braćo, to je musibet. Provodi toliko vrijeme i gubi tako dragoceno vrijeme, a nije u stanju naučiti 28 harfa, pa da čita Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Da čita Allahov dželjavo ala govor, da razgovara sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ja hasrata ala la ibad. Kakve li propasti, draga braćo, po takvog, po takvog groba? Pa zar se možeš približiti Allahu subhanahu wa ta'ala s nekim dijelom kao što se možeš približiti govorom koji je potekao od njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala subhanallah, subhanallah, subhanallah dakle, draga braćo ko želi da se poveća zalog njegovih dobrih dijela, nek se drži Allahove dželevala, nek se drži Allahove dželevala knjige, neka čita Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, neka izučava neka čita tefsir u leme, komentar učenjaka i tako dalje i tako dalje jer je Kur'an rekao najbolji zikr i najbolja pokornost I zato se držimo Kur'ana jer je on hablullah il metin, Allahova dželle vala čvrsto uže koje se neće, koje se neće prekinuti. Dragi brate, čini dobro, naći ćeš dobro. Napuni svoj kredit kako bi nakon toga crpio od njega po potrebi i vodi računa o svom zalogu kod uzvišenog subhanahu subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini od oni koji imaju svoj zalog kod njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naš naše grijehe, da nam se smiluje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne one koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, da bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika bila donja. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da iz zatvora izbavi našu braću, naše šeha Nusreta i ostalo braću koja su sa njim zajedno u zatvoru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im olakša njihov boravak u zatvoru. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da njima i njihovim familijama podari sabur. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da se osveti zalimima, nevjernim nepravednicima i nasilnicima i molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da svima nama oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i da nas uvede u džennet. Ekulu qavli hada, wa astagfiru Allahe li wa lakum, wa jazakum Allahu khajra, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك